ու մերձակա հայկական բնակավայրերը։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից այսօր ստացված առաջին հաղորդագրության համաձայն Առավոտյան ժամը 7-ի սահմաներում առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են սկսվել շփման գոտու հարավարևելյան եւ հյուսիսարևելյան արևելյան ուղություներով։ Ադրբեջանական բանակը կիրառում է 152 մմ-անոց mm հրանոթներ, գրադ կայանքներ եւ տանկեր։ Հակարակորտի ագրեսիվ գործողությունները ճնշելու ուղությամբ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորքերը ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները եւ վստահաբար իրականացնում իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրները։ Ծավալված մարտական գործողությունների ընթացքում Պաշտպանության բանակի կողմից հյուսիսարևելյան ուղությամբ ոչնչացվել է եւս 1 տանկ, հյուսիսային ուղությամբ MM21 Grad տիպի 1 հրթիռահրետանային կայանք, 1 միավոր ինժեներական տեխնիկա եւ 1 միավոր անօթաչու թռչող սարք Մարտակերտի ուղությամբ։ Ժամը 12-ի դրությամբ նույն աղբյուրից մեզ հայտնեցին, որ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով ընթանում են թեժ մարտեր։ Ղարաբաղյան ուժերը հակառակորդին պատճառելով կենթանի ուժի եւ զենտեխնիկայի զգալի կորուստներ մարտագծի հյուսիսարևելյան եւ հարավարևելյան ուղություններով նախաձեռնությունը վերցրել են իրենց ձեռքը։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում հակառակորդը հյուսիսարևելյան ուղությամբ կորցրել է 3 տանկ, իսկ հարավար արևելյան ուղությամբ 2 տանկ։ Քիչ առաջ նույն աղբյուրից ստացված հաղորդագրության համաձայն Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակվում են ընթանալ թեժ բախումներ։ Հակառակորդը մարդկային եւ զին տեխնիկայի մեծ կորուստներից սարսափած այսօր ժամը 11:20-ի սահմաներում հյուսիսարևելյան ուղությամբ առաջին անգամ գիրառել է ծանր հրետանային համակարգեր։ Նշվածին տեխնիկայի կիրառումից Ղարաբաղյան կողմը կորուստ չունի։ Նույն ուղությամբ հակարակորդը օգտագործել է երկու հարվածային անոթաչու թռչող սարք, իսկ մեկը հարավ-արևելյան ուղությամբ, որոնց արձակած հրթիռները նպատակակետին չեն հասել եւ որևէ վնաս չեն պատճառել։ Պաշտպանության բանակի հակաօթայինների կողմից բոլոր 3 հարվածային անոթաչու թռչող սարքերը ոչնչացվել են։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ապրիլի 3-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են առաջնագծում դիրող իրավիճակին եւ հակառակորդի հանցավոր ոտնձգությունները կանխելու ուղղությամբ պաշտպանության բանակի կողմից ձեռնարկվող միջոցառումներին վերաբերող հարցեր։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության հաղորդմամբ երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանրարարականներ է տվել պաշտպանության նախարարությանը եւ բոլոր համապատասխան մարմինների ղեկավարներին քննարկված հարցերի պատշաճ իրականացման ուղությամբ։ Խորհրդակցությանը մասնակցում էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը, պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն աղբյուրից հաղորդում են, որ նախագահ Բակոսյանն ապրիլի 4-ին ընդունել է երկրապահ կամավորականների միության պատվիրակությանը գազམ་ակերպության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպանը քննարկվել են Ղարաբաղի-ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակին եւ վերջին զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահը նշել է, որ պաշտպանության բանակն արդյունավետորեն իրականացնում է իր առաքելությունը, ապահովելով երկրի եւ ժողովրդի անվտանգությունը։ Բակո Սահակյանը բարձր է գնահատել երկրապահ կամավորականների միության պատրաստակամությունը պաշտպանել հայրենի հողը, դա համարելով հայրենասիրության օրինակելի դրսևորում։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հարավարևելյան ուղությամբ երրորդ օրն է, ինչ լարվածությունը չի թուլանում։ Հակառակորդն այս ուղությամբ ինչպես կենթանի ուժի, այնպես էլ զինտեխնիկայի զգալի կորուստներ է կրում։ Էնզորամիավորման հրամանատարի տեղակալ գնդապետ Դավիթ Դավթյանի տեղեկատվությամբ վերջին երկու օրվա ընթացքում ոչնչացվել են հակառակորդի 3 տանկ եւ հետեւակի 1 մարտական մեքենա։ Խոցվել է նաեւ ադրբեջանական 1 ուղաթիր որի բեկորները օթաչուական անձնակազմի հետ միասին, այսպես ասած, կոշտ վայրեջք են կատարել Սամանագոտում։ Հանրապետության սահմանի այս հատվածում իրավիճակը վերահսկվում է։ Անձնակազմի մարտական ոգին բարձր է, մանավանդ երբ մեր կողքին են Արցախյան պատերազմի վետերանները, ասաց զորամիավորման հրամանատարի տեղակալը։ Գնդապետ Դավթյանի մոտ էր 90-ական թվականներին հադրուտի պաշտպանական շրջանի գումարտակներից մեկի հրամանատար ազատամարտիկ Վահան Բադասյանը։ Արցախյան պատերազմի թոհու բոհով անցած նախկին հրամանատարը եկել է մեկնելու ռազմադաշտ զորավիկ լինելու մեր զինվորներին։ Նրա խոսքով ասել ձեզ, որ ըստ մեր տվյալների եւ ըստ իրականության թափ այնքան մեծ է եղել, որ իսկ ասեի շնորհիվ մեր տղաների զգոնության եւ տոկունության եւ ազնվորության նվազագույն կորուստն է եղել դիրքային առումով եւ վերականգնվել կարծում եմ համոզված եմ որ վերականգնվել Վահան Բադասյանը հպարտությամբ նշեց, որ այսօր առաջնային գից մեկնելու պատրաստակամություն են հայտնում ինչպես ժամկետային զինծառայողները, այնպես էլ կամավորագրված ազատամարտիկները։ Երեք կեսօրից արդեն բոլորը այստեղ հավաքվել էին եւ ամբողջ գիշեր մենք կանած ենք, տղաներն արդեն մեծ մասը դիրքերում են, ամեն մեկը իր տեղում է ըստ մասնագիտության, Ես համոզված եմ, որ մեր առավելությունը հենց սա է։ Սա վերում է նրան, որ ավելի ենք համոզվում, որ մենք շատ ուժեղ ենք դարձած այս տարածքին, այս ամենին։ Ես մեր համար ամենակարևորը սա է։ Մեր անվտանգության ամենակարևոր երաշխիքը հենց սա է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, մարտական գործողությունների ընթացքում, ինչպես նաև բնակավայրերում տարատեսակ վիրավորումներ ստացած զինծառայողներն ու խաղաղ բնակիչները շտապ տեղափոխվում են հանրապետության բուժական հաստատություններ, ստանում անհրաժեշտ բուժօգնություն։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մարտունու շրջանի Զորավան գյուղում հրետակոծության հետևանքով վիրավորված երկու երեխաների կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական հիվանդանոցի տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանը մեծ զրույցում նշեց, որ երեխաներն արդեն վիրահատվել են, նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար։ Առաջին երեխան վիրահատել ենք մեր մոտ, վիրահատությունը ազդրի բաց կոտրվածք բազմապեկորային, վիրահատությունը կատարվել է բարեհաջող, երեխաների վիճակը կայուն է, ստանում են համապատասխան բուժում, վիճակը լրիվ վերահսկվում է։ Բացի այդ հանրապետական հիվանդանոց են տեղափոխվել եւս 5 խաղաղ բնակիչ, երկուսը Թալիշ գյուղից են, երկուսը Մատախիսից, մեկը Շահումյանի շրջանից։ Նրանք գտնվում են Ստեփանակերտի հիվանդանոցում, եւս մեկ վիրավոր տեղափոխվել է Խարվաճարի շրջանային հիվանդանոցից։ Հիվանդանոցի տնօրեն Կարեն Բազյանի հավաստմամբ Ընդունել ենք 4 վիրավոր խաղաղ բնակիչներ մեր գյուղերից հյուսիսային տարբեր վիրավորվածություններով 4-ն էլ վիրահատվել են, գտնվում են ստաբիլ ծանր վիճակում, վերակենդանացման բաժանմունքում եւ ինտենսիվ պալատում։ Հանրապետական հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում այս պահի դրությամբ իրավիճակը լարված է։ Բուժազնական զմանում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի մարդկային կորուստներ չունենան։ Ցավոք, շարունակվում է վիրավորների տեղափոխումը մարտական գործողությունների վայրերից։ Երուզերը նաև հանրապետական հիվանդանոցի Արիան փոխներարկման բաժանմունքում մեծ թվով քաղաքացիներ ներկայացել են բաժանմունք առաջարկելով իրենց արյունը վիրավորներին ներարկելու համար եւ այս պահին փոխներարկման բաժանասնակազն արդեն 5 հոգուց արյուն է վերցրել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Մեր գործընկեր Գարիկ Օհանջանյանն այսօր մեկնելով Մարտակերտ հանդիպում է ունեցել քաղաքային համայնքի ղեկավար Միշա Գյուրջյանի հետ, հետաքրքրվել քաղաքում տիրող իրավիճակով։ Քաղաքապետի խոսքով Մարտակետ քաղաքի դերությամբ ներև հանգիստ տարակալագործներ երկունից չկա, առավոտից մի հատ կրակոց եղել են քաղաքից դուրս, զոհված վիրավոր չունենք, լրիվ այժմյալ ձեռակները դպրոցներից մանկապարտեզից կման ես աշխատանքին եմ գտնում։ Խոչապի մատնած մարդ չկա, բնակչությունը ամեն ես գործերով ազգավորված։ Արցախցու ոգին անկոտրում է։ Մեր թղթակից Յուլիա Վանյանի երևույթի արձանագրումները մայրաքաղաքում կատարած շրջայցի ընթացքում։ Աշխատանքային երկուշաբթին Արցախում մեկնարկել է սովորական ռիթմով։ Մարտիկ աշխատանքի են գնացել։ Ստեփանակերտի փողոցներով մեր կատարած փոքրիկ շրջայցի ընթացքում չտեսանք վախվորած աչքերով որևէ մեկին։ Ամեն մեկն իր տեղում անում է ամեն ինչ ընդհանուրիս հաղթանակը մոտեցնելու համար։ Քանի որ դիրքեմ վիճակը բարդ է, մունքը ստեղ միակ է գալի մեր աղոթքանինք, մենք էլ արինավ իրանց օգնենք։ Կարիք կա աշխատանքից հարցրեցինք, գնում ենք հոսպիտալում այրուն հասնենք։ Այրունապետ երրորդ դրական, հիմա համապատասխանում այմ այրունը ու գնում ենք, որ օգնենք մեր տղաներին։ Մեծ ու փոքր, կին թե տղամարդ բոլորը նույնն են ասում։ Հայրենիքին սпарնացող վտանգը համախմբել է բոլորին։ Մեր տրամադրությունը մարտական է, պատրաստ ենք ցանկացած իրավիճակում գործել համապատասխան օրենքների, համապատասխան հրահանգների։ Ես հավատում եմ հայ զինվորին, հպարտ եմ, որ մեր տղաները այսօր կոնկրետ իմ աշակերտները եւ բոլոր իմ ընկերների ու ընկերուհիների երեխաները բոլորը դիրքերում են եւ գիտեմ, որ իրենք կարողանալու են պաշտպանել եւ հայրենիքը, եւ ընտանիքները, եւ հողը։ Եվ մենք իրենց հետ ենք։ Մենք միշտ մեր հայ զինվորի կողքին ենք, մենք հավատում ենք նրանց ուժին, հոգեպես նրանց հետ ենք եւ հավատում ենք չնայած հիմա ծանր ժամանակաշրջան է, բայց մենք ամեն ինչ կհաղթահարենք։ Հայ զինվորին մենք մաղթում ենք, որ օրը լինի բարի եւ ոչ մի վատ լուր չլսենք սահմանից դրամատրություն աշխատում ենք բարձր պահենք, որտեղ իրանք էլ զգանվեն, ունք էլ իրանք հետ ենք։ Մենք վստահ ենք։ Պետք է հաղթեն շատ մեծ ոգով, ոգևորությամբ, ճիշտ է, զոհերի կորուստը մեր համար շատ ցավալի է, բայց մենք հպարտենք, որ ունենք այդպիսի ուժեղ բանակ։ Համադրվածությունով Հակոբը, այնին գիշերից եկել պատրաստ։ Էտա։ Ինքեր հարազատ եղբայր, քես ասավ մեր ախպերությունն է։ Պատրաստ, ցերեն գիշված աչու ծախել, կամ ասում սպասեք, սպասեք, սպասեք, շո։ Ну, не մուք։ Կնեք սպասած, շատ լավ տրամադրությունա, նարդ մեր հայրենիքի հետ իմիշ երենք պատրաստ, ինչի վերջ միշտ հենեք պասմականացակում վեր կանչին քանք մեր հողերը պաշտպանիկ Աստված բոլորիս օգնական հայ զինվորին պահապան Կրթական հաստատությունները, ինչպես նախորդին հայտարարել էր կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարը, անցել են պարապմունքների սովորական ռիթմի։ Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար 2 հիմնական դպրոցի տնօրեն Լաուրա Մարտիրոսյանի խոսքով Երկու շաբթի առավոտյան աշխատանքային կոլեկտիվը նորմալ բնականոն հունով եկավ դպրոց, աշխատանքները սկսեցինք, ճիշտ է երեխաների քանակը քիչ էր, սակայն մեր կողմից համապատասխան հրահանգներ տրվեցին, երեխաները ինչպես որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի սկսում ենք մեր պետական օրներքով, կապ չուներ թե այդ դասարանում կար 4 երեխա, թե 5 երեխա, մենք բոլորի աշակերտներին կանգնեցրինք հպարտ բարձր տրամադրությամբ, նրանք հնչեցրին Արցախի պետական օրհներքը, 9-րդ դասարանի տղաները իրենք իրենց իսկ նախաձեռնությամբ սկսել էին բարձր հնչեցնել հայնասիրական երգեր։ Հորդորեցինք երեխաներին լինել բարձր տրամադրությամբ, հորդորել բացական ընկերներին անպայման ժամանել դպրոց։ Ահա այսպես, առանց խոճապի նշույլի անգամ մեկ մարդու պես Արցախցին իր զինվորի հետ է, զինվորի կողքին։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում այսօր լրատվականն է։ Հայաստանի խորհրդարանը կարող է հերթով քննարկել իրավիճակից բխող բոլոր անհրաժեշտ հարցերը։ Այս մասին այսօր ապրիլի 4-ին Հայաստանի ազգային ժողովում հայտարարել է խորհրդարանի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովն անդրադառնալով ՀԱԿ խմբակցության падգամավոր Հրանտ Բակրատյանի առաջարկին քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու հարցը։ Ճիշտ ժամանակն է օրակարգի մեջ մտցնել Հայաստանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին հարցը ասաց Հրանտ Բակրատյանը։ Նիստը վարող Էդուարդ Շարմազանովն ընդդիմադիր падգամավորի առաջարկին ի պատասխան նշեց, որ իրենք էլ են կիսում այդ մտահոգությունը։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի նախագահի կողմից տեղի է ունեցել ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի ժամանակ հանձնարարել է արտաքին գործերի նախարարությունը Արցախի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագիր կնքելու հարցը քննարկել։ Երբ դա կլինի, մենք ազգային ժողովում կքննարկենք նաև այդ հարցը, ասաց նա։ ԱՄՆ Կոնգրեսի Հայաստանի աջակցության խմբի համանախագահ Ռոբերտ Դոլդոկոչը արել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորման, որի ցախողման պատասխանատուն Ադրբեջանն է։ Մենք եւս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է ասել մեկ բան, անել դրա հակառակը։ Ես միանում եմ իմ գործընկերներին, նախագահ Ալիևի գործողությունները եւ հռետորաբանությունը դատապարտելու հարցում։ Իրականությունը անաչառության ակնարկներով թաքցնելու փոխարեն ես հույս ունեմ, որ Օբամայի վարչակազմը կշարունակի աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետ խաղաղ լուծում գտնելու հարցում, որտեղ Ադրբեջանը պատասխանատվություն գոհունակություն է կրում իր գործողությունների համար։ Ամերիկացի կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը կոչ է անում դադարեցնել Ադրբեջանին տրամադրվող օգնությունը, քանի դեռ վերջերս չի դադարեցրել ագրեսիան, չի հրաժարվել բռնությունից եւ չի պարտավորվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծել բացառապես խաղաղ ճանապարով, հաղորդում է ԱՄՆ Հայդատի գրասենյակը։ Կոնգրեսականը հիշեցրել է բազմաթիվ զոհերի մասին եւ հավելել, որ ինքը կոչ է արել Ադրբեջանին օգտագործել Վաշինգտոնում միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովը հանձնաժողովը խաղաղության գործընթացին նպաստելու համար։ Փոխարենն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նոր հարձակումներ սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Ես խստորեն դատապարտում եմ այդ ագրեսիան, նշել է Շերմանն իր հայտարարության մեջ։ Ամերիկյան պետությունների գազམ་ակերպության գլխավոր քարտուղար Լուիս Ալմարգոն ապրիլի 3-ին հանդես է եկել հայտարարությամբ, քննադատելով Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի խախտումը, որակելով այն որպես միջազգային իրավունքի լուրջ ոտնահարում։ Նրա ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների դիմելը հատկապես լուրջ է, քանի որ այն ակնհայտորեն խախտում է 1994-ին հաստատված հրադադարի ռեժիմը եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցություններ վարելու սկզբունքը։ Մենք դատապարտում ենք միջազգային իրավունքի լրջագույն ոտնահարումը։ Տիրախավորելով քաղաքացիական օբյեկտները, Ադրբեջանի այդ հարձակումները զինված հակամարտությունը կարգավորող հիմնարար կան կանոնների խախտում են։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1889 թվականին։ Նրա ժամանակակից մարմինը հիմնվել է 1948-ին Կոլումբիայի մայրաքաղաք Բոգոտայում։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպությունը միավորում է Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկայի 35 անկախ պետություն եւ քաղաքական, իրավաբանական եւ սոցիալական կառավարական հարթակ է այդ կիսագնդում։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Գազպրոմ Արմենիա փակbaşնի դիրական ընկերության աշխատակիցները թվով 7000 հոգի միասնակամ իրենց 1 ամսվա աշխատավարձը հատկացրել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Ընկերությունից Newsket-ը հայտնում են, որ հակամարտության գոտում ստեղծված լարվածության պայմաններում բնակչության կարիքները հոգալու համար փոխանցվել է 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Իսկ հա Ագբա կրեդիտ Agricol Bank-ը հայտարարել է, որ իջեցրել է արտադիր ժամկետային զինծառայողների ընտանիքների գործող կամ նոր տրամադրվող սպառողական վարկերի տոկոսադրույքը։ Այսօր երեկոյան ժամը 18-ին Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճարում նորին Սուրբ Օծություն Տեր-Տեր Գարիգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ կկատարվի հանրապետական մաղթանք։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի հրահանգով Արցախի գործող բոլոր եկեղեցիներում նույն ժամին տեղի կունենա հանրապետական մաղթանք։ Թեմակալ առաջնորդ Պարքև Սրբազանի հանդիսապետությամբ արարողությունը կկատարվի Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում։ Ցանկացողները կարող են մասնակցել արարողությանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առանձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագության բարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։ 2020 թվականի ծրագրի առաջին թվարկումն ավարտվեց։